أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يوني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف نصبت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا علينا حسابهم Seksen sekizinci Sure El-Gâşiye Adını ilk ayette geçen ve her şeyi saran, kaplayan, dehşeti her şeye ulaşan kıyamet günü anlamına gelen gâşiye kelimesinden alır. ilk gelen surelerden olup Zariyat suresinden sonra Mekke'de inmiştir. Bu surede kıyamet ve ahirete ait haberler vardır. Ayrıca Allah'ın varlığını anlamaya yardım edecek bazı kevni deliller serdedilmiştir. Hayatın bir plan ve program içinde akıp gittiği, bu akışın sonunda da Allah'a varılacağı ve onun katında da hesap verileceği anlatılır. 26 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Resulün. Resulüm, dehşetli her şeyi kaplayan Kıyametin haberi sana geldi mi? O gün bir takım yüzler zelildir. Durmadan çalışır fakat boşuna yorulur. Kızgın ateşe girer. Onlara kaynar su pınarından içirilir. Onlar için kuru dikenden başka yemek de yoktur. Oysa ne besler ne de açlığı giderir. O gün bir takım yüzler de vardır ki mutludurlar. Dünyadaki çabalarından hoşnut olmuşlardır. Yüce bir cennettedirler. Orada boş bir söz eşitmezler. Orada cennette devamlı akan bir pınar, orada yükseltilmiş tahtlar, konulmuş kadehler sıra sıra dizilmiş yastıklar, serilmiş halılar vardır. İnsanlar devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına bir bakmazlar mı? O halde Resulüm öğüt ver. Çünkü sen ancak öğüt vericisin. Onların üzerinde bir zorba değilsin. Ancak yüz çevirip de inkar edene gelince işte öylesini Allah en büyük azab ile cezalandırır. Şüphesiz onların dönüşü sadece ve sadece bizedir. Sonra onların sorguya çekilmesi de sadece bize aittir.